Сьогодні будемо продовжувати викладати артикулу Писання та Ісус. Це є слідуюча студія, котра звертає увагу слугам Єгови на правильне розуміння Святого Письма у погляді Єгови, котрий є автор Біблії. Тому слуги його мусять обов'язково набути погляду. Бога Єгови на записане слово. Якщо в даному питанні є розбіжність, то єсть, якщо сотворіння, розумію, в поля сотворіння, призначення Святого Письма, тоді таке сотворіння ні в якому разі не може бути виконателем того, що записано там, то є в Святім Письмі. Для того, щоб бути виконателем то необхідно для всіх слугів Єгови іменно набути погляду Єгови відносно Святого Письма. І так, Святе Письмо постійно подає інформацію про діяльність Єгови. Святе письмо це не є та книга, котру можна прочитавши раз або кільканадцять разів і тоді сказати, воля Господа мені відома. Це є велика помилка при такому читанні Біблії. Біблія так не читається, Біблія так не виконується, Біблія так ніякого розуміння і ніякої інформації не дає. Ми мусимо пам'ятати, що Біблія це є жива книга. І цим треба розуміти, що деякі участки, частини Біблії стають відомі тоді, коли приходить на той час. Отже, не перед цим, не після цього світла його нема, а тільки на тому участку, котрий його в своїй волі впускає до виконання тільки в тому участку є світло. Так розуміється Святе письмо. Якщо хтось бажає вивчати Біблію і тоді аргументувати, що він знає Святе письмо, ми можемо сказати так. Це є продукт твоїх змагань. І зовсім нічого більше. Тому такі продукти ніколи не збирайте тим більше не селуйтесь з них, що-небудь собі будувати. І взагалі, посівчальних слуг Єгови, погляд ніколи не може бути перейнятий такого характеру вивченням Святого Письма. Такий характер може привести тільки до релігійної організації, тільки до положення, де одиниця покаже себе загордом ігноруючи порядок розуміння Біблії. <clears throat> Всі покликані його слуги в будь-якому часі. І тоді, коли навіть і писалась Біблія, і тепер, коли буквально не пишеться, а буквально виконується і духовно, тоді вони були у світлі Святого Письма, тільки на той відрізок часу, на котрий Єгова як автор Біблії, пускав рух до праці. Настільки то і було світло. Тепер же, стосовно посвячених слуг Господа, ми звертаємо увагу. Слуги Господа відповідальність несуть за ту частину, котра для них із волі Господа є відкрита. І ні за яку іншу вони не несуть. Ніякої відповідальності. І це по тій причині, що інші є невідокриті. Така воля Господа стоїть. Тому то наша віра, наша посвята, наш послух постійно буде вимагатись подати тільки на підставі тої науки, яку Отець Небесний чинить ясною і відомою на біжучий час. Отже, Слава Господа, нехай сконцентрує свій погляд на цей відділ науки. І цей відділ науки нехай буде постійно для них керівництво. Студія наша сьогодні продовжується з параграфа номер 6 Очевидно, що Біблія як старім, так і в новім завіті, була дана через натхненних людей як провідник для слуг Божих. Це є доказано в новому завіті, де то майже на кожному місці знаходимо відношення до Старого Завіту. І що речі, доказані Ісусом, сповнені, є сповненням того, що було предсказано в Старому Завіті. Ці предсказання не були лише на те, щоб показати час альболідання для слуг Божих, щоб вони зрозуміли, що всі предсказання сповняються. Отже, вартова башта звертає увагу слугам Єгови, щоб іменно по даному предметі, по предметі пророцтв і пророчих обітниць Єгови, вони набули погляду Єгови. Ні один слуга як повідомляє вартовабашта, і в Старому Завіті, і в Новому Завіті, він не міг пройти мимо цього відділу. Він навіть не міг появитись без цього відділу, бо ніякої іншої причини не було в появленні слуг Єгови. Іменно лише цей пророчий відділ. Але повертаючи погляд на працю Нового Завіта і концентруючи його на будь-якому слузі, починаючи від Господа Ісуса, апостолів і решта учеників, то всі вони, їхня діяльність, їхня проповідь, їхнє розуміння, їхня віра брала будівельний матеріал, керувалася, визначала всі свої сторони тільки по прочому відділі. Ні один із них не показав щось інше. Єгова не слідкував для них іншого матеріалу, а тільки цей. Отже, повність пророст із підняттям слух в Новому Завіті є досить очевидний, і це є єдиний, і це є єдиний той, котрий робить слух. Ради цього підняв їх його. І треба сказати що праця Нового Завіту призначена для того, щоб виконати все, що інформував Старий Завіт. Вони між собою мають тісну велику повність. Так показує Святе письмо. Всі слуги Його працювали, коли настав час збуватись праці Нового Завіту. Тепер же у кого є текст студії, звертайте увагу на читані слова подальше. Слово є життя. І в таким значенні воно останеться. Що ці слова могли означати? Або впрост ставлячи питання. Чому це вартова башта? нагадують для слуг Його. Після того, коли повідомила їм, що їхня причина підняття, їхня праця є зумовлена тільки інформацією, наукою пророчого відділу Старого Завіту. А тут говорить, вони мусять знати, що Боже Слово є слово життя. Так Міг би це кожен сказати, що Біблія це є книга життя. Якщо взагалі, то так. А якщо пристосувати його до окремого часу, тоді як? Біблію читають всі релігійні організації, так звані християнські релігії. Але ж вони далеко стоять від слова, і вони є повними цілковитими нуждарями, як життя по букві, тим більше по духу. То значить такі, таке вживання з цього виразу туди не підходить. І так, що ж розуміло Бартова Башта, коли повідомляє, Слово Боже є життя. І цього необхідно пам'ятати, бо його возбудив пророка записати, що це так. Потім апостол збудив нагадати, що це так. Тобто, як пророк, так апостол. Як ота кляса, котра представлена в лиці пророка, так і в лиці апостола, має нести в пам'яті, що слово його є життя. Що це є? І так живе слово Єгове. Це і є життя. Живе слово Його це тоді, коли йому настає час сповнятись. В цьому лише слові є життя. Ні до нього, ні після нього. Його ніякого життя не дає. Ніякої науки не дає, ніякої сили не посилає. Цілком нічого. Отже, коли ми говоримо, а читаємо, що Слово Боже є життя, то це тільки то Слово, на котре засвітило світло Небесної сили. І коли йому час прийшов сповнятися, це є слово життя. А не вся Біблія. А якщо стосувати його цей вираз до всієї Біблії, то тільки та частина, котрій приходить час була. В іншому розумінні немає цього якраз поняття. Так слуги Єгови мають цю річ зрозуміти. Коли ми говоримо, що слово вже є життя, то це означає, що на цей відділ слова, котрий отець пустив в душу до праці, є післана його жива діюча сила Святий Дух є післана всяка забезпечуюча сила і поміч до зрозуміння, до науки, до підняття, до керівництва. І за цей відділ цілком працівники відповідають. Отже, цей відділ науки є словом життя, бо там є жива сила діюча Єгове. Читаємо. Пророк Ісая говорить засихає трава, в'яне цвіт, слово ж Боже пробуває повіки. Зараз пробуває повіки, говорить, воно і живе. Це говорить, що ті предмети, котрі випрацювало Боже Слово, вони сталися фактом і свідком на чоловічність. Тобто одержують життя. Або місці принесемо його. І далі. Апостол Петро наводить пророцтво Ісаї і говорить, що слово проповідується через Євангелія. Перше послання Петра 1.25, також пророк Ісая 40 на 8. І так, яке слово його воно повеління проповідувати, яко радісне вість, то є Євангелію, тільки то слово, котрому час приходить сповнятися. Це слово є вічне, це слово є живе, це слово будує вічні фундаменти і вічне місце при лицем Його. Тобто повний вираз слово життя. Покликані від Господа слуги мусить набути для свого керівництва Господнього погляду на записано в Святім Письмі Слово Боже. Пророче слово є дійсний провідник для всіх слугів Божих, як в Старому Завіті, так і в часах дії Нового Завіту. Світло Божої волі завжди проходило стежкою пророчих накреслень Єгови. Інший шлях Господне освітлював своїм світлом. Шлях і праця Господа Ісуса Христа на землі це і факт присутньої діяльної сили Отця Небесного, котру він являв і свідков для свого сина через переведення у фізичний факт того, що раніше той у Старому Завіті було написано. Присутність такої обставини у праці Ісуса Христа є встановленим від Його порядком і правилам, котрі Приложується від нього до всіх покликаних слугів. Воля Отця Небесного є на те, щоб дарувати для покликаних від нього слугів, силу розуміти і бачити іменно ті пророчі накреслення, котрим надійшов час до сповнення. Такий факт свідкує для слуги присутню силу Отця Небесного, подану для його керівництва для користі духовного збудовання покликаних слугів Господніх. Вартова башта робить напоминання. Написане пророче слово і фізичний факт з'єднані разом встановленому від його часі, становлять слово життя. Іменно таке слово життя слуги є покликані проповідувати і свідкувати про нього. Це є єдина річ для повної уваги слуги. Також це означає, що таке слово становить для них предмет до всякого будівництва віри, посвяти, послуху, чистоти, любові і таке інше. Такого розуміння про записане пророче слово мусить набути всі слуги Божі, хто є покликаний від нього як його слуга. Отже, кожний слова будується словом життя, а не будується мертвим словом, котрого Єгова не зрушує своєю силою до виконання. якщо Боже Слово є живе і дійсне, покликати фізичний факт на землі, це свідчить. Прийшло до сповнення слово життя, живе слово. Це ж саме слово піднімає слугу. Це живий слуга. Піднявся живим словом. Якщо хтось бажає підняти себе, або щоб його хтось підняв наукою впрост, читаною через Біблію, то це він підніме матеріал людського вироку. Там слово життя не було. То була наука людська. Отже, слово Господа, скористайтесь цієї нагоди, і вони не будуть надальше протягати руки свої на той будівельний матеріал, який не будує живу річ, а будуть будуватись тільки тим, що є живе, де присутня сила Єгови, і цим якраз забезпечить місце своє передачам його. Ось і думки, що подані в цьому пункту. Параграф 8. Тобто 7. Якщо Ісус не був Богом, а докладно знав, коли, як і що мав чинити? Хто ж тоді був провідником йому у його місії? Він відповідає на це. Не може син нічого робити від себе, коли не бачить, що отець те робить. Що бо той робить, те й син так само робить. Апостол Іоанн 5 глава, 19 вірш. Здається, що ясніше не можу сказати, як ці слова сказані впрост і досить точно. Які то діла має наслідувати слава Господа на землі, коли піднімає його Отець Небесний до діяльності? Господь Ісус відповідає на це питання ясно і говорить. Слава Господа не може від себе нічого чинити. Перша половина слів. Що ці слова говорять? Говорять так. Якщо слугу Господа не підняв Господь, а він піднявся сам, то будь-яка виконувана через нього праця не покаже ані сліда присутності його, ані його сили, ані фізичного факта. Він такі речі не може подати не може від себе чинити ту працю, де є присутня сила Його. Ось, що є в цих словах. Отже, тепер же добрі ключі подані до, роз... до зрозуміння, хто є піднятий Єговою. Якщо свідчення його там немає, то не дивіться на читаність, на глибину знання, якісь масштаби знання, якісь горизонти теологічного знання. Це нічого зовсім не варто до і матеріала. Господь Ісус Христос прямо сказав, піднятий Йоговою слуга, він чинить тільки те, як читаємо текстом. Коли коли бачиш, що отець те робить, що бо той робить, те й син так само робить. Отже, праця Отця Небесного, воля Його, коли приходить час збуватись, Піднімає точнолесний слугу. І слуга виконує те, що і воля Єгора на цей час. І отець Небесний йому сповіщає. Що то треба чинити? Ісус Христос, Він був першим виконавець. Хіба ж Він об'явив, що на той невеликий час, де він був присутній на землі перший раз? вручено йому в руки від імені Отця виконати цілком всю Біблію, навіть читаючи свої місійні призначення від пророка Ісаї, і то він обмежив тому читанні деякі місця. Цим самим він повідомив, що він призначений тільки до того, чому час прийшов. Так і тут. Піднятий Єговою слуга є тільки для тої праці, котру Отець Небесний дає повеління до виконання. Тобто, що отець чинить, те чинить і слуга. Якщо слуга піднятий сам, без волі Отця, там такого знаку не буде. Знаку праці його на часі. Він тоді пішов сам. Отже, це правило. І це є закон, котрий визначає цілком всіх слуг Його. Чи тот слуги воля в біблійному часі, но тим більше у даний час. Значення повищих слів не можна розуміти, що не мов би Він, то є Ісус Христос, насліджував діла на землі, які Бог чинив на небі. Тобто, надивившись те, що там, в небесних дворах, Отець Небесний щось подібне чинить, отже, на зразок цього ніби слуги виконують тут на землі. Ні. Те, що призначено виконатись на землі, це не є та праця, що виконується на небі. Отже, ми знаємо, що Святе письмо написано для того, щоб бути керівництвом і волею Йогове для землі і наповнення землі. Ці слова не можуть розуміти, що Отець Небесний виконує якусь досить і точно подібну працю на небі, котру то працю в своїй копії давають його слуги тут, цілком ні. А як же треба розуміти? Читаємо далі. Другими словами сказати, Ісус пильнував замірів свого Отця, як це було показано в його ділах, і був проваджений словом Отця, так, як він сам це заявив. І так, як то треба розуміти, що чинить Отець, чинить і син. Піднятий Йоговою син, піднятий Йоговою слуга. Він має вживати розсудку, як минула студія звертала на це увагу. Він має свій ум заставити шукати день і ніч, котра воля Його є на часі. Це питання не случайне, це питання постійно, від початку до останку, поки ти є живий слуга перед Його. Це питання є номер один. Шукати, довідуватись, інтересуватись і примагати сюди найліпші свої змагання, пізнати. Воля Господа на часі яка. Цього пильнував Господь Ісус Христос. І коли так, слуга буде цим горяче заінтересованим, Отець Небесний тоді відкриває. І показує подальшу і ширшу працю, котру він намірив на цей час пустити в рух. Ось так син знав, що батько чинить. Це є досі зрозумілим, що Ісус поступав і говорив як слуга і післаник Йови. Він ніколи не називав себе Богом, але говорив, що він є близько і в тісній єдності з Богом. Чого? Проводарі ізраїльські не розуміли тому мельно пояснювали собі. Отже, то єдність із Небесним Творцем. Чи можна збудувати на підставі того, що хтось буде шляхотний, набожний, моральний, добрий, собі і окруженню. Хоча ці речі ми не викидаємо. Однак вони не стоять наперед. Тільки та воля Господа, котрий час прийшов збуватись, це є средство поєднання Творця Небесного між ним а його слугами, котрих він підняв. Іншого средства він не подав. Це була єдність Ісуса Христа з Отцем, чого або котрої то єдності ніяк не могли зрозуміти тодішнього часу релігійні священники жидівського народу, так і до нинішнього часу їхній відбиток не може зрозуміти. І тому то, якщо говорити за такі речі, як єдність, між цими релігійними об'єднаннями, як і зовні, так і всередині, то хіба що? Бо скоріше вони і самі це признають, що коли вони поєдналися одні із другим в будь-якій думці, так вони говорять, то це буде добре перед Богом. Такого єднання не чинив ані Ісус Христос, ані його послідувателі. Ісус Христос про єдність сказав так я виконав ту працю, що ти мені влучив. Тобто він просто являє просредство, котре було предметом єдності із його Отцем. Ось це є єдність. Іншої єдності Отець Небесний і не вибагає, і не посилає, і ніхто не може збудувати її із надією, що вона одержить признання від Отця. Я хочу спеціально в додаток звернути вам увагу на таку обставину. Тодішнього часу жидівське духовенство, коли Господь Ісус Христос працював на землі в першому приході, це духовенство себе сильно зорганізувало і возвисило на допильнованню законів і заповідей і вважало, що закони і заповіді є найвищі і найцінніші у написанні Святого Письма, бо закони і заповіді були подані навіть і на двох скрижалях заповідей. Однак вони далеко розминулися з правдою. І коли Ісус Христос почав об'являти волю Його, і не тільки у словах, а навіть у живих фактах, через створення чудес, зцілення нужденних. Навіть і тоді вони заявили, хто ж ти такий, що ти наші суботи ламалеш праці на часи, що ти виконуєш силою Йогови певні діла. І тоді вони вчинили його гонення. Тобто, цим самим вони заявили що вони навіть і в думках не допускали іншої форми бачити присутність Єгови. Тільки хіба що в буквальному додержанні закону і заповіді. Звідси є висновок, не теоретичний, а на самому ділі. Той реальний, що та релігія, котра подібно жидівській релігії, твердилась і закопалась на законах і заповідях із того середовища майже ніхто й не виходить до діючого світла його величості. Ні один із тих працівників заповіді і законів не приходить і не може стати працівником волі його величості. Вони вважають себе за високих і вважають, що закони і заповіді це не може, це єдиний спосіб присутності його на землі. Ні. Так не сталося. Не явив себе Єгова через тих, можна сказати, таких дотошних іменно спостерігачів закону і заповіді, а явив себе через сина свого, явив себе через тих, хто послушний його волі на часі, і це він підкреслив, що обмеження його присутності, його діяльності не може бути наявності закону і заповіді. Це і висока, і досить повчальна наука. І з цього случаю, як і при чому являє собі Єгова свою присутність далі, свою працю, чим і яким средством, для якої цілі слугів своїх вибирає, не тих він визбирав хто аж до найменшої частини виконував законі заповіді. Він їх цілком обминув устами сина свого, назвавши їх сліпими і нуждарями. А іменно показав, що його світ пішов вперед, вони ж при цій справі залишилися в темряві. Не може син нічого робити від себе, коли не бачить, що отець те робить. Що бо той робить, те і син так само робить. Апостол Іоанн 5.19. В цих словах Господь Ісус Христос авторитетно заявив, що слуга є покликаний до тієї іменно праці, котру Отець Небесний виконує, і що дійсно покликаний слуга силою Отця бачить отцівську працю і виконує її по необхідності ці слова Ісуса Христа означають слідуюче. Всякий інший погляд в приложенні до праці своє і його призначення від Бога Єгови є безпідставний і тому є фактом самопризначення. Також ці слова означають і те, що ніякий дійсний син не є підняті ради іншої якої цілі, а тільки на те, щоб, щоб воля Єгови виконувалась на часі. Отець Небесний дає силу для слуги бачити записані пророчі накреслення, котрі відносяться до біжучого часу. І цим самим син бачить те, що отець чинить, то тобто велить певним пророчим записком статися фізичними фактами. Це є єдиний установлений від його порядок єдності між покликаним слугою, а творцем Єговою. І окрім покликаних слугів, ніхто не може ані бачити, ані розуміти цієї спільності. Єдність і спільність виконуються на підставі поданих від його средствів а не на підставі установлених від сотворінь порядків і установлень. Тут є корисним звернути увагу на факт зустрічі двох шляхів. Хоча параграф номер 7 вартовій башті нічого про це не сказав, але він покликався до біблійного тексту, то є апостол Іоанн 5 голова. А в 5 голові і є описано від початку і до останку цієї голови. Зустріч двох шляхів. Перший шлях, що хотів блістіти прикрасами, золотом і серебром, то тобто з притягаючими блесками, тільки на ньому лежали заповіді і закони. Другий шлях це воля його, котрій прийшов час збуватися. Ці два шляхи зійшлися в одну точку. Котрий буде призивати його? Із опису обставині у п'ятої голови видно, що той закон, той блискучий шлях, на що могло тіло постаратись, на що хватало здібності людських, отець не признав. Та помимо цього, той же блискучий шлях почав сильно боротись, опрокидати, зневажати цей його шлях, новоприбувши. Ось так зустрілися два шляхи, і на котрий шлях поклав перезвання його. Досліджуйте із цієї сторони ці обставини. Бо це є корисно не лише знати, а й визначатися. Один із них є той, котрий не звернув ніякої уваги на записане пророче слово Отця Єгови, а зістав збудований із буквального додержання заповідей, постанови і закону про жертви, про свято і різних календарних установ, і котрий зістав представлений через лицемірних, не знаючих Бога священників, фарисеїв і законників жидівського народу. Це перший шлях. Другий що став представлений Отцем Небесним, Богом Єговою, у велиці свого Сина Ісуса Христа. Перший шлях виставлений без присутності волі Його на біжучий час, а тому Отець Єгова не подав свого свідоцтва на його правдивість, відповідність і признання. Ісус Христос явив живий шлях через факти свідковання про присутню волі Його на біжучий час. І такий шлях зістав признаний і одобрений Богом Єговою. Придержання погляду на шлях голосу постановлений і закону це є фактом сліпоти перед небесним світлом Творця Вселенної. Також це є загальним правилом, котре свідкує, що дає загублена і зігнорована воля Творця Небесного, там береть чільне і керуючи місце голос законів, заповідей і постановлень. Там покликується лише до цього голоса. Цей голос задоволяє і виявляє лише тілесні, сприймаючи потреби соціального життя. І тому із такого середовища дуже рідко хто будь пізнає живе слово Отця Небесного. Такий стан роджає погляд що написано слово Святого Письма, є ніби кодексом, регулюючим і визначаючим певні взаємовідносини між сотворіннями, і що такі відносини ніби відбивають волі Єгови. Отже, Тим, що він додержав буквальності заповіді і закони. хоча ми не сумніваємось, що це дійсно було так у лісі Ісуса Христа. Він ці заповіді теж допильновував, здається, навіть більше, ніж ті жидівські духовенства. Однако про них ні слова не було сказано. Але було засвідковано авторитетністю, що слуга його є якраз той котрому отець показує працю і слуга виконує ту працю, котру виконує отець. І цього правила вистачило для того, щоб визначити всіх слуги Божих, починаючи з часу написано Святого Письма і до нинішнього особливо. Брати і сестри, нехай погляди ваші не розбігаються на інші скарбниці, джерела, погляди науки. Час, котрий ви прожили. І у своєму житті ви збирали різне, уважаючи його за корисне для себе, для будівництва. Однак той факт, що многі причому так великому багажі, цілком були безпомічні. Не тільки щось чинити, щоб сказати, тут був присутній дух Його, а навіть і зарадити собі не було нічим. Доказує, вам доказує, не цією історією, що ми читаємо про жидівське духовенство чистів Ісуса, а історію вашого життя, вашими руками зібраного. І ви самі це спробували, що нічого не виходить. Тому що у тому, що збирали, нема селі її горе. То не живе слово. Живе слово є лише від Творця. Отже, Отець Небесний, піднімаючи своїх слух, він завжди піднімав їх до живого слова, а не до мертвого. І ніколи не піднімав до того слова, котрому вчасно прийшов збуватися, а тільки до того, що надійшла пора, і Отець Небесний піднімає слух, відкриває їм розум, <clears throat> як далі будемо читати що слуги Господа чують його голос, піднімаються і виконують працю. Кому? Яку призначив отець. Отже, на ці речі ми будемо концентрувати свої погляди на слово Єгове. І в погляді його слово не живе на той час, коли йому приходить пора виконуватися. До цієї лише справи ради цієї речі є покликані слуги. Тепер же даємо спеціальну осторогу для слугів. <clears throat> Хто так зрозумів слово Господа? Бережіться, щоб хтось із вас не зрозумів, що в цій діяльності Отця Небесного ви, власно, є щось важне. Не заради нас піднімає Дігова. Наш. А заради слова слова, <clears throat> по тому прийшов час участь. Ми завжди будемо в положенні слугів і рабів. Рабів Господа і слугів Його. Отже, Його високо благословляє своїх слугів, що вони послух йому подають, але ж це не є головна річ, ради котрої піднімає отець. Головна річ, щоб навчити своїх слугів, що все записане. Слово Боже сповняє, сповняється точно в той час, коли йому пора приходить, і що його виконується для тої цілі, щоб прославити і возвищити своє ім'я. І в цій справі надає нам можливість користатися з його ласки, виконувати призначену працю. Так маємо розуміти своє призначення в погляді Єгови. Це були думки нашої студії. Хочу звернути увагу присутнім на слідуючу річ. Постільки Івана від Івана п'ята голова, як вже і згадано було до вас, є описано зустріч двох шляхів. І там при цій зустрічі. Єгова показав своє признання одному із них, то ми для вас нагадуємо. Отже, наслідуючий раз, у протяг цього біжучого тижня, нехай кожен із вас прочитає добре, бодай кілька разів п'яту голову Івана від Івана по перекладу української біблії Куліша. Прочитавши, тоді нехай прийде сюди ще раз сюди. І то буде студія по тій п'ятій голові. То буде одна із захоплюючих студій, тобто повчальних, цікавих і так далі. На це є досить важна причина. І так, по предмету студії, у кого є питання чи не ясність. школи прослідкувати діяльність нашої організації, починаючи від року 1979 до сьогоднішнього дня. Вона цілком і повністю відповідає тій окази, що місті зараз сталося, котру сьогодні ми розглядаємо в нашій студії. Тобто відповідає духом, відповідає буквою і відповідає цілі і призначення, котру отець його встановив на цей діючий час. Підтвердження тому, діяльність нашої організації, котру самі ви є свідки, якого змісту наука була подана з того часу і до сьогоднішнього дня. Це відповідь на питання. Кого ще є питання?